Josia was 8 jaar oud toen hij koning geword het en het 31 jaar in Jerusalem regeer. Sy ma was Jedida, die dochter van Adorje uit Boskat. Hij het gedoen wat vir die Heere reg was en het die voorbeeld van zijn voorvader David nagevolg zonder om daarvan links of rechts af te wijken. In die 18e jaar van zijn regering het koning Josia die staatssecretaris Safan, sien van Asolio en kleinsien van Meselam, naar die tempel van de Heere toegestuurd. Hij het om beveel, ga naar die webpriester Gilkia toe en laat hij die geld tel wat die poortwachters ingesamel het bij die mensen wat die Heerese tempel bezoek het. Geer hier die geld aan die toezichthouders van die werk aan die Heerese tempel. Hulle moet het gebruik om die werkers wat die tempel herstel, te betaal. Dit is voor die skrynwerkers, bouwers en messelaars en voor die aankoop van hout en gekapte klip om die tempel te herstellen. Die toesighouwers hoef nie rekenskap te gee van die geld wat hulle ontvang nie, want hulle is betrouwbaar. Gilkia die hoogpriester sê toe vir die staatssecretaris Safan, ek het die wetboek in die tempel van die Heere gekry. Gilkia het die wetboek vir Safan gegee en hy het dit gelees. Safan het by die koning gaan verslag doen, die ambtenare het die geld wat bij die tempel van die Heere ingesamel is aan die werkers en toesighouwers bij die tempel gegee. Safan sê ook vir die koning, die priester Gilkia het vir my een boekrol gegee. Safan lees toe vir die koning wat daarin staan. Toe die koning hoor wat in die wetboek geskryf staan, skeer hy sy kleren. Hy beveel die priester Gilkia, Achikam sien van Safan, Akbosh sien van Mecha, die staatssecretaris Safan en die koningse hoofamtenaar Asaya, gaan in raadpleeg die Heere namens my en namens die hele volk Jeda. Raadpleeg om oor dit wat geskryf is in die boekrol wat gevind is. Die Heere sy toon het teen ons ontvlam omdat ons voorvaders ongehoorzaam was aan die voorschriften in hierdie boekrol. Ons het nie opgetree volgens wat in die boekrol van ons vereis word nie. Die priester Gilkia en Achikam, Apor, Safan en Asara gaan toe na die nieuwe deel van Jerusalem om die profetes Gilda te raadpleeg. Zij was die vrouw van Salem, sien van Tekwa en klein sien van Gazra, die kleren bewaarder. Hulle het daarin gelig en sy antwoord hulle, dit is wat die Heere, die God van Israël, sê, gaan en sê vir die man wat vir julle gestuur het. Dit is wat die Heere sê, ek bring ona oor jullie stad en sy inwoners, net soos dit in die boekrol staan wat die koning van Jeda gelees het. Want mijn volk het mij verlaat hier aan ander goede offers te brengen in mij uit te taart met al die maaksels van hulle eie handen. My toeren brand in hierdie plek en het zal niet geblus worden. Nie. Maar ga naar de koning van Jeda wat vir julle gestuur het om die Heere te raadpleeg en sê vir hom, dit is wat die Heere, die God van Israël, sê aangaande die boodskap wat jy so pas gehoor het, jy was beruilvol en het jezelf voor die Heere verneder die jy hoor wat ek gesê het oor hierdie plek en sy inwoners, namelijk dat die land ontvolk en vervloek zal worden. Jy het jou kleren geskeer en voor mij gehuil als teken van berouw. Ik het jou inderdaad gehoor, sê die Heere, daarom sal ek jou in vrede laat sterf en in vrede laat begraven word. Jy sal niet al die onheil wat ik oor hierdie plek gaan bring, self beleef nie. Hulle het die boodskap aan die koning oorgedraag.